Ne bi me iskal, ne bi me iskal, če me ne bi že našel. Ne bi me iskal, ne bi me iskal, če me ne bi že našel. Um, danes sem tukaj zato, ker pač um, sem se dobila s prijateljicami, pa se mi zdi, da sem tukaj pač tako. Uh, krščansko, um, <laughs> zelo bolj pač povezana z Jezusom. Um, In mi je kul cool pač tukaj, pune veliko ljudi in to, mene kul. Cool. Zato, ko uživam, ko se srečam s prijatelji, zato, da dobim eno potrditev v tej svoji veri, In zato so me tudi prosili, da predstavim izjavo za javnost, ki sem jo napisal. Zaradi družbe, eh, zaradi delavnic, zaradi ljudi, zaradi vere. Ja, prišli smo, v bistvu, ker smo študentke, pa smo rekli, da bomo prišli spet malo zaživeti, malo te energije, mladosti in podobno. No? Pa smo se zmedili s prijateljem, da pridemo, da doživimo tega veselja. Če me ne bi že našel.